Pirmoji karalių knyga, penktas skyrius. Tyro karalius Hiramas, išgirdęs, kad Saliamonas pateptas karaliumi vietoj savo tėvo, siuntė pas jį pasiuntinius, nes Hiramas draugavo su Dovidu. Ir Saliamonas siuntė Hiramui žinę, Tu žinai, kad mano tėvas Dovydas negalėjo pastatyti namų viešpaties savo Dievo vardui dėl karų su tautomis, kurios buvo prieš jį iš visų pusių, kol viešpats padėjo jas po jo kojomis. Dabar viešpats, mano Dievas, man suteikė ramybę, nėra nei priešų, nei trukdymų, Aš ketinu statyti namus viešpaties savo Dievo vardui, kaip viešpats kalbėjo mano tėvui Dovidui. Tavo sunus, kuri aš pasodinsiu į sostą vietoj tavęs, pastatys namus mano vardui. Taigi įsakyk kirsti kedrus Libane. Mano tarnai tegu dirba su tavo tarnais. Už darbą tavo tarnams mokėsiu, kiek nustatysi, Tu žinai, kad tarp mūsų nėra ne vieno tokio medžio kirtėjo, kaip sidoniečiai. Hiramas, išgirdęs Saliamono žodžius, labai apsidžiaugė ir tarė. Palaimintas viešpats, kuris davė Dovidui išmintingą sūnų, kad valdytų tą didelę tautą. Hiramas pranešė Saliamonui, gavau žinę, kurią man siuntėjai. Aš viską padarysiu pagal tavo norą dėl medžių kirtimo. Mano tarnai juos nugabens nuo Libano kalnų į jūrą. Jie sieliais bus nuplukdyti iki vietos, kurią man nurodysi. Ten juos sukraus ir tu juos pasiimsi. Tu turėsi patenkinti mano norą ir tiekti maisto mano namams. Hiramas siuntė Saliamonui kedro ir kipariso medžių, kiek tik jis norėjo. O Saliamonas davė Hiramo namams 20 tūkstančių korų kviečių ir 20 korų tyriausio aliejaus. Tokį kiekį Saliamonas duodavo Hiramui kiekvienais metais. Viešpats suteikė Saliamonui išminti, kaip jis jam buvo pažadėjęs. Tarp Hiramo ir Saliamono įsivyravo taika ir jie sudarė sandorą. Karalius Saliamonas parinko iš viso Izraelio 30 tūkstančių vyrų darbams. Jis juos siūsdavo pamainomis, kas mėnesį po 10 tūkstančių. Vieną mėnesį jie būdavo Libane, o du mėnesius namie. Adoniramas buvo darbininkų viršininkas. Saliamonas turėjo 70 tūkstančių nešikų ir 80 tūkstančių akmenskaldžių kalnuose, neskaičiuojant 3300 Saliamono vyresniųjų valdininkų, kurie vadovavo darbams ir prižiūrėjo darbus atliekančius žmonės. Karalius įsakė paruošti didelius ir brangius akmenis, nutašytus namų pamatams Saliamono darbininkai ir Hiramo darbininkai iš Gebalo tašė juos. Taip jie paruošė rastus ir akmenis namų statybai.